Sura 98. al bayyina Dokaz jasni Medina Osam ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة Od Allaha poslanik koji čita listove čiste, فيها كتب قيمة u kojima su propisi ispravni. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci bit će, sigurno, u vatri džehennemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja.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 Edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga.